Pozdrav! Ja sam Leon. A ja sam Ivan. A vi slušate Pozes, podcast Eurosong hr Drugu sezonu. Epizodu broj 9. Danas vam donosimo ono što ste propustili u proteklih tjedan dana. I ono što ne smijete propustiti u idućih tjedan dana. Danas ćemo pričati o Dori koju smo već jako dugo odgađali, došlo je vrijeme da nešto i o njoj kažemo, nije da nam dolazi ovaj vikend. Uh, pričat ćemo o rumunjskom novom topu 5, uh, mi smo to nazvali Volume 2, zato što uh, ne volimo to priznati, ali sve pjesme iz našeg prvotnog top 5 su <laughs> besravno ispale u polufinalima, tako da sad idemo u reprizu, odnosno u revanš protiv Rumunja, možda, možda bolje prođu naši, naši favoriti u idućoj rundi, a prije svega osvrnut ćemo se na predizbore koji su se događali prošli vikend. U vijestima iz proteklog tjedna. U petak je bilo britansko nacionalno finale u kojem je pobjedu odnio Michael Rice s pjesmom Bigger Than Us. Prvo izdanje australskog izbora za Eurosong Eurovision Australia Decides održalo se u subotu ujutro. Kao svoju predstavnicu na Eurosongu 2019. Australci su odabrali Kate Miller Heidke, koja je s pjesmom Zero Gravity osvojila publiku i žiri. Također, australska radiotelevizija SBS i njihov partner Blink TV potvrdili su da će se Australija natjecati na Eurosongu još najmanje 5 godina, odnosno do 2023. Na dan izlaska naše prethodne epizode potvrđen je ruski predstavnik Sergej Lazarev. U subotu je također završila ovogodišnja Montevizija, koja je iznjedrila novog pobjednika i predstavnika Crne Gore na Eurosongu, a to je The Mall s pjesmom Heaven. Iz radiotelevizije Crne Gore je potvrđeno kako će pobjednička pjesma biti podvrgnuta određenim ispravkama i promjenama. Nakon tri kvalifikacijske emisije i prvog polufinala u Mađarskoj saznali smo prva četiri finalista Adala. To su Acoustic Planet, Njari zapor, Petruska, Help Me Out of Here, Bence Vavra i Sotlanšag i The Middletons Roses. Island je također odabrao svoja prva dva finalista sa pomalo oprečnim pjesmama Hera Bjork, Eid Andartak i Hatari, Hatrih Munsigra. U Rumunjskoj smo nakon drugog polufinala dobili sve finaliste koji će se boriti za pobjedu u Bukureštu 17.2. Pobjedu u talent show The Next Star 2019. u Izraelu odnio je Kobi Marimi. Pjesmu će objaviti 10.3. Najduži subotnji predizbor održao se u Italiji. Nakon gotovo šest dana održavanja, oko pola dva ujutro, završilo je 69. izdanje festivala di Sanremo, u kojem je Grand Prix osvojio Mahmud s pjesmom Soldi, a nekoliko dana kasnije je na svom Instagramu potvrdio da će s njom ići na Eurosong. RTS je objavio sve 24 pjesme koje se natječu na ovogodišnjoj Beoviziji. Na njih ćemo se osvrnuti u sljedećoj epizodi Pozesa. Za više informacija o svim ovim vijestima možete otići na eurosong.hr A od stvari koje vas čekaju sljedeći tjedan, odnosno konkretno samo sljedeći vikend, koliko ja ovdje vidim, u biti 2, 4, 6, 8, 10 stvari je samo, samo u subotu, to je naš dan D kojeg smo spominjali prošli tjedan i jedno finale u Rumunjskoj u nedjelju to ćemo reći prvo s obzirom da to tu samo stoji. Dakle, u Rumunjskoj imamo finale u nedjelju. E sada, idemo nazad, korak nazad u subotu, gdje je zapravo ono najbitnije na čemu, na, čemu se svi veselimo, kako ovdje na Eurozone hr tako i vjerujemo ostatku Hrvatske, barem oni koji prate ove portala sad za druge, a bože moj. HRT1, 20 sati i 5 minuta, finale Dore, gledamo ga svi, će negdje 2,5 sata ako se ne varam, tako je barem pisalo na programu HRT-a, a sad koliko će zapravo trajati očekujemo s obzirom na to da je uživo da će se ipak malo odužiti. Bilo kako bilo, 16.2. 20 sati 5 minuta, vidimo se tamo. A za sve drugo bojim se da će morati e, biti reprize. Pritom pričamo o finalu u Estoniji, dakle imamo finale Esti Laula, finale u Latviji, finale u Sloveniji, dakle Ema je isto u subotu. A uz sve to imamo tri druga polufinala redom u Mađarskoj, na Islandu i u Litvi u Portugalu je pak prvo polufinale, u Švedskoj je treće polufinale i u Ukrajini je još njihovo drugo polufinale. Eto, to je, to je sve. Ja bar mislim da je. Eto. Uh, ok. U redu. Idemo sada reći nešto o, e, o cijelom vikendu. Počevši od petka. U petak smo imali natjecanje za Ujedinjeno kraljevstvo tko nam je prošao dalje u Ujedinjenom kraljestvu? U Ujedinjenom kraljestvu je pobjedio Michael Rice. Nije nam bio, bio nam je u top 3, međutim bio je na trećem mjestu. Na prvom mjestu smo mi ostavili ovu, kako se zove, Carrie Ann i Anisu sa njihovim Sweet Lies mi smo, da, mi smo ponosni na to što je neko koji je bio u našem, našem topu pobjedio. Mislim da nam je to dovoljno postignuće, iako nismo baš bili pretjerano specifični, ali i to je, i to je dostignuće. pa mislim da su i sami e, Englezi nekako e, shvatili da e, se vjerojatno neće moći vrlo dobro plasirati sa svojim izborom za Eurosong, međutim da, odabrali su Michaela Ricea, e, dečko ima e, lijepu boju glasa, zanimljivu pjesmu, a mi idemo dalje e, na subotu. U subotu smo imali mnoštvo natjecanja, bila je tu Australija ujutro. da, odmah ujutro. Pa idemo redom, odmah. u Australiji nam je pobjedila Kate Miller Heitke sa pjesmom Zero Gravity, kako sam rekao, nultom, nultom, nultom gravitacijom. Nismo navijali za nju, to <laughs> nije tajna. međutim, e, ona nam je onako odmah zazvučala sa tim Zero Gravity i kako ona to intonira. Zanimljiv je, zanim, zanimljiv je zapravo taj njezin cijeli nastup i svašta nešto lijep je to paket, ja bih rekao. Međutim, nekako neodoljivo podsjeća na Elinu Nečajevu da, prolo, uh, e, predstavnicu za Estoniju Estoniju, da, da, ona Estonija bila tako da, eto hoćemo li se osvrnuti na kako se zove onaj duo e, Electric Fields Electric Fields 2000 and whatever ah neko mora biti na drugom mjestu, u ovom slučaju, ako se pita nas, to je bila najbolja pjesma. Kate Miller Heidke nam je bila tek na trećem mjestu, ja mislim, ali eto, prošli vikend je očito bio vikend kad su treća mjesta pobjeđivala. To se može i dalje reći za Crnu Goru. Mm-hmm. Heaven je nama isto bio na trećem mjestu. <laughs> Tako da, eh, I'm noticing a pattern here. Oni su imali vrlo inovativnu scenografiju, posložili su se kao note na, zapravo ne znam kako se to zove. Na notnoj, mislim, na iska, notnim linijama. <laughs> Tako je. Skajdanke, ono, e, Iako su lijepo harmonizirali tu pjesmu, iako rekli smo u vijestima da će oni raditi nekakve preinake u pjesmi, vjerojatno to neće biti nekakve dramatične promjene, ali nešto malo će se promijeniti vjerojatno da, da to sve skupa bolje zvuči uživo. Notno crtovlje, moguće tako. Ne znam. Isuse moj Bože. Bilo kako bilo dobro izgledaju, dobro zvuče i dobro su, ovaj, dobro su prošli. Crnogorcima su se svidjeli, svidjeli su se i ovim svim silnim žirijima koji su glasali za njih, tako da ima nade za njih, reći ćemo to tako. Pa nisu bili loši, mislim, zanimljiva je pjesma, meni parem. Mm. Iako, eto, imali smo i drugih eh, ovaj... Nama dražih pjesama ali nitko nije nepogriješiv. <laughs> Idemo dalje. A, dalje imamo Italiju, jel tako? Tako je. San Remo, koji je napokon završio nakon jako, jako dugog izbora, jako Malo dugog finala. Malo zamorni, da. Da, ti si zaspao, ali... E, ja sam Mene su izmorili svi, sva ova natjecanja u subotu. Ali zanimljivo je da sam te ja probudio samo isključivo da vidiš Mahmuda, za kojeg uopće nisam računao. Ja sam doslovno to popodne poslušao te pjesme i on mi je bio ovako zanimljiv doslovno samo zato što je taj orkestar iza njega pljeskao za vrijeme referena. Da, to je onako. I onako ja rekao, ovo je zanimljivo, ok, hajde dobro, pri, ima moju pažnju. I onda sam te probudio, ti si to vidio, natrag ti se vratio zaspao, onda si iduće jutro vidio, e on ti je pobjedio. He! E Da, tako da ovo je bilo, to je, baš mi je drago za njega. Mislim, rijetko kad pobedi pjesma na Sanremo koja se meni sviđa, obično bude nekakva tugaljiva ili tako nešto. Ovo ovdje je baš ugodno iznenađenje bilo za mene. A ono što sam ja uočio e, kada, kada sam ga vidio, znači nekako onako činio mi se kao tipični, <laughs> tipični Italija, e, talijan Italijan, isto tako imao je nekako specifičnu hrapavu boju glasa. Isto mhm. kao recimo neki drugi talijanski <laughs> izvođači poput Erosa ramacotija mhm. i tako, zanimljiv je imao zanimljiv je imao moto u pjesmi, <laughs> priča se o šoldima ili kako, Šoldi nisu sve, ili jesu, nisam siguran. <laughs> postoji, postoji prijevod e, teksta na, negdje na YouTube-u. Ne, mislim ne, nije bitno, nije bitno. Htio sam samo e, e, spomenuti temu pjesme, to jest kako se zove pjesma. Soldi se zove pjesma, međutim, uh, moram, Ja sam malo zalutao, ubit ću, prosti. Ubit ću atmosferu, sad malo zapravo vam priča o odrastanju bez oca. Oh. Da. Ok, ozbiljne teme. <laughs> Ja, ja bar mislim da je to koliko se sjećam, ali mislim da je to to. Uh, idemo, idemo na posljednji zapravo takozvani predizbor u subotu koji je nama barem ovako vrijedan pažnje, barem naše, s obzirom na to što smo mi obradili u prošlo tjednoj epizodi, ja mislim više ne znam, sve mi se pomiješalo, pretprošli tjedan je to bilo Island i u finale su prošle dvije pjesme, od njih pet, to je bila Hera Bjork, za koju smo mi navijali, koja je nama na prvom mjestu sa Eight Under odnosno Moving On na engleskom, što će pjevati u finalu ako opet prođe iz tog njihovog finala u superfinale. Nisam siguran kako će to točno funkcionirati s obzirom da je tako malo pjesama. A druga pjesma koja je prošla su Hatari i, i je papir sa pjesmom Hatris Ja se sjećam kad smo mi prvi put slušali tu pjesmu. Ja sam rekao da je meni ta pjesma dobra jer je drugačija. Mhm. Ali ti si rekao da je poruka loša. Poruka je Hatrit Monsigra, znači hate hate or hatred or, pazi or, uh, hatred ili uh, mržnja će prevladati. Da, hatred will prevail. što nije baš tema koja pripada na Eurosong, ali pjesma kao pjesma... Ili bilo gdje. Ah, ali dobro. I jako mi je zanimljivo bilo, ti isto to nisi baš doživio, ja sam tebi pokušavao usmjeriti pažnju na to, kad je Hera prošla, ona je sva oduševljena, otrčala na pozornicu i baš je sva sretna bila. Kad su oni pobjedili, kad su oni prošli dalje, njih je bilo pet za nekim stolom, ili ne znam koliko ih već bilo, nekakvim plavim ternirkama. I onda su oni rekli da su oni prošli i dogodilo se to da su oni, <clears throat> pardon, nastavili doslovno ovako prekriženih ruku sjediti za stolom i onda kad, su, kad ih je kamera snimala, valjda onak 10 sekundi, oni su se samo digli i otišli na pozornicu. Muk. Znači ono, ko da se ništa nije dogodilo. To je onako baš zanimljivo. Ako ništa drugo. Dobro, dosta o Islandu, ja sam se malo razvezao. Idemo u Rumunjsku u nedjelju. Tamo smo dobili kompletirani popis svih finalista. A kao što smo spomenuli u uvodu, to je kao što sam ja spomenuo u uvodu, naša sramota. Treća mjesta nam pobjeđuju, a u Rumunjskoj svi, svih pet pjesama iz našeg top 5 je ispalo u polufinalima. Znači ono kad smo mi rekli da će 100% pobijediti, sve je ispalo. Ni, ni, ni, ni u Rumunjskoj nije htio glasati za to. <laughs> Tako da, imat ćemo ovoj epizodi malo kasnije uh, revidiranu našu top 4 ljestvicu sada. Nadamo se da ćemo sa manjim brojem pjesama biti uspješni. A to je zapravo to što se tiče predizbora. Jesam nešto propustio? Mislim da nisi. Dobro, ok. To je to što se toga tiče. A sada, ono što ste svi čekali, što smo mi obećali zapravo u prošloj epizodi, ali HRT nas je preduhitrio po tom pitanju. HRT uh, u sredu, da, u sredu u pet popodne objavio na svojem Facebooku isječke od 20 sekundi svake od pjesama s ovogodišnje Dore. Tako da mi ćemo vjerojatno to tu montirati, ma hoćemo što ima veze. Tako da možete sve čuti u jednom komadu, a onda ćemo nešto reći i o pjesmama pojedinačno. Bojan Jambrošić i Daniela Pintarić. Vrijeme predaje. Jure Vrkljača. Ne postojim kad nisi tu. Kad nisi tu I sve bi ponovo Jer nikad dovoljno Tvoje ljubavi Beta Sudar Don't give up Lea Mijatović, tebi pripadam. Gelato Sisters, Back to That Swing. need to breathe. swing. Where are those men from the days of old? Luka Nižetić, Brutalero. Amore The Dream. I have a dream, a dream as beautiful as it is extreme. I know it's not as crazy as it may seem, so I don't ever wanna give up on this dream. Emma Gagro, Redemption. Lidija Bačić-Lil. Tek je počelo. Lorena Bučan, Tower of Babylon. his diamond eyes. My heart's like heart of an immigrant, don't break us apart. Bernarda, I believe in true love. Anything would I give and do to be with you. Mantra in the Shadows. Evo, podsjetili smo se na svih 16 pjesama u kratkom, dobro možda ne tako kratkom, ali u jednom isječku. I sada zapravo smo zaključili slušajući sve te pjesme da baš nema smisla posebno ih isticati s obzirom da i nismo čuli cijele pjesme. Ne možemo baš procijeniti kako će one zvučati u cijelosti i kako će to zapravo kada ih prvi put u cijelosti čujemo izgledati na pozornici, što će i, zapravo nama na televiziji, na malim ekranima, kada ćemo ih prvi put zapravo imati prilike vidjeti u njihovom, tako reći, punom sjaju. Prema tome... Jesi ti to rekao na malim ekranima? Na malim ekranima. O moj Bože. <laughs> mi bismo zapravo samo rekli ko je nama u našem top 5 prema ovom što smo čuli, to treba zapravo naglasiti jer mislim da pjesma kad ju čuješ u punoj dužini ili duljini, puno <laughs> drugačije, puno drugačije zvuči i vjerojatno će ostaviti puno drugačiji dojam. To su za nas bili Beta Sudar i Don't Give Up, Domenika i Indigo, Emma Gagro i Redemption, Luka Nižetić, i Brutalero i Roko sa svojim snom The Dream. Naglašavam to je abecednim redom da ne bi nekoga <laughs> istaknuli ili ne. E, također ne valja ni podcijeniti ove sve druge koje nismo uvrstili u tih top 5 jer primjerice primijetio sam barem prema ovim anketama koje kruže ovih par dana mantra ili Mantra, kako god, in the Shadows, njih bih htio istaknuti iz razloga što oni su zapravo jedini drugačiji. Mhm. Od svih ovih 16 pjesama oni se jedini ističu, a sad na kakav način, to ćemo vidjeti u subotu, je li dobar ili loš, svakako njih ne bih htio podcijeniti. Meni se svidjela recimo pjesma. I meni. I Zanimljivi su posebni, onako, neke nove vibre neke nove. Ovaj. Tako je, i Hrvatsku nikad takva pjesma nije predstavljala, a isto tako ne treba smetnuti suma da prije dvije godine Gruzija je poslala rok, završila je ako se ne varam u top 10, prošle godine Mađarska poslala rok, možda čak malo i jači rok. E, nisam siguran da su završili u top 10, ali svakako su se u finalu jako dobro plasirali. Ne znam je li ova pjesma na razini finala Eurosonga i top 10, ali svakako je dobra. Da, e, mislim, redom sve pjesme onako prvo e, glasovi, svima su onako fini, lijepi, čisti, što smo slušali po, po cijeloj Europi kako su, se, kako su odmicala ovaj, kako su odmicala, eh, kako su odmicali izbori po drugim državama. Naši izvođači su, imaju dobre glasove, prvo i osnovno, <laughs> a, a sad pjesme naravno variraju, međutim, eh, ipak su to neka imena koja se već pojavljuju duže vremena na sceni. Pa ne nužno sva, ima, ima dosta zapravo debitanata. Ima par, u redu, ali oni opet moram naglasiti, imaju dobre glasove. I sve to skupa izgleda vrlo pristojno. Ja bih zapravo istaknuo i da ta naša Dora i cijeli njezin koncept e, je isto jako onako lijepo razrađen, sofisticiran, nije svedeno na nekakve, e, na nekakva natjecanja e, mnoštva ljudi, nego ipak se bira ko će predstavljati E, našu zemlju, ali u nekom, e, kako bih rekao, kontroliranom društvu. <laughs> tako da nekako... Ne znam baš koliko je kontrolirano i mi ćemo biti tamo, <laughs> tako da koja je tu kontrola u pitanju? E, mi, hoću reći kontrola u tome tko to nastupa. Ne, kakva je atmosfera tamo, nadam se da će biti dobra. <laughs> Zapravo, s obzirom na sve izvođače, nekako uvjeren sam da će biti dobra. Gledajući naš top gledajući naše pjesme koje smo, ajmo reći, najbolje ocijenili i ono što internet nudi kao najbolje, više manje se tu slažemo, a sada naše tablice su ovdje, poslikane su, nećemo ih <laughs> mijenjati, tako da vidjet ćemo hoće li to zapravo dobro ispasti, to jest onako kako smo mi predvidjeli, ili će se to sve preokrenuti u subotu, saznat ćemo pa vrlo, vrlo brzo a sada kada smo <laughs> odradili tu Doru, da ne ističemo nikoga previše i nikoga ne zapostavljamo, idemo mi dalje, idemo mi na Rumunjsku koja je puno bitnija u ovom trenutku. Idemo preraditi naš top 5, rekli smo da ćemo odraditi naš top 4, novi Volume 2, u revidiran. revidiran. Nadamo se da će biti malo konkretniji i nadamo se da ćemo smjestiti pobjednika na treće mjesto. Ako ništa drugo, ili barem u top 4, to nam je sasvim dovoljno. Ili na prvo mjesto, što je zapravo logično. <laughs> Ali dobro, idemo mi poslušati, dakle, pjesme koji su se ovaj puta <laughs> našle u našem top 4. Drugi pokušaj, a, s obzirom da je ove ovdje nedjelje njihovo finale, nećemo imati treću sreću, tako da će ovo morat biti dobro i najbolje. Prema tome idemo prvo poslušati e, pjesmu koja je nama na četvrtom mjestu, a to je... Teodora Dinu, Skyscraper. Skyscraper! Neboder, kojemu sam ja zapravo originalno dao jako visoku ocjenu, ali ti, ti si ga spustio dolje ali ne nužno zbog loših stvari. Uživo nije bila baš najjača, s obzirom da sad naspram prošlog top 5 imamo i verziju uživo na koje se možemo e, vratiti i ponovno čuti. Dakle, pjesma je ovako samostalno zvuči jako impresivno, međutim kada se čuje uživo nije baš ono wow, ne znam što bi rekao više. Pa ne znam, e, ja prvi puta kada sam to slušao, ja mislim da sam ja bio jako poprilično umoran. Da Ovaj, I da sam jedva čekao samo da prođu sve te pjesme. Međutim, sada, slušajući je ponovno, u probranom društvu, <laughs> e, sviđa mi se e, sviđa mi se što poručuje, prvo i osnovno, a onda ovaj cijela ta njezin glas je dobar sviđa mi se zapravo simbolika. Uh, skyscraper eh, želi <laughs> neku višu razinu ovaj, pronaći odakle se bolje vide zornije stvari i tako. <laughs> Nisam uopće razmišljao na taj način, <laughs> dobro. da, da, da. Međutim, eh, sve skupa, sada kada ju ponovno poslušam, sviđa mi se. Idemo dalje, idemo na naše treće mjesto na kojem se našao Olivier Kaye. Saznali smo među vremenu da je iz Belgije, tako da moramo prilagoditi izgovor njegovog imena. A pjesma mu se zove Right Now, Right Now. Samo jedno Right Now, ali tako ide refren. Pa. Right now, right now, I'm rising to I'm alive right now. Tell me, do you feel it? do you feel it? Don't let it go. I'm cool, doing what I do, Today, everything is new, new. I am feeling all the love here. I feel the love here. Pjesma Right Now eh, me neodoljivo podsjeća u nekim trenucima e, na... U početnim trenucima. U početnim trenucima, e, čim, čim počne pjesma, e, na pjesmu Somebody That, I Used To Know od, od Gotje. A. Gotja. Ako dekliniramo. ako dekliniramo. ali samo ovaj dio sa gitarom, to jest gitara me zapravo malo podsjeća i beat jel, od gitare. No, da nešto kažemo o njegovoj pjesmi, a ne o Ali da nešto kažem i o pjesmi, uh, e, i pjesmi, e, sviđa mi se njegov nastup, iako mi uvijek e, forsiramo to kako to izgleda na, na sceni. E, ne moramo fosirati, sad smo i vidjeli. Znači, e, ipak je drugačije kada se vidi kako, kako to sve izgleda i e, ne znam, kako se ponaša čovjek dok izvodi tu pjesmu. <laughs> Meni je ova pjesma i dijelom i zbog tog senskog nastupa onako nekako vrlo energična i optimistična. I to mi se sviđa zapravo u ovoj pjesmi. Pa ja sam sebi originalno zapisao da je dosta, mislim zapisao, to ne moram zapisati, da je up tempo i da je ovako vesela, da se da zapravo plesat na nju, i to i on zapravo radi u pjesmi što sam nekako ja i predvidio da će biti tako na sceni, zato sam dao višu ocjenu, ti si kao i obično to povuko dolje. <laughs> Uh, evo sam malo nam vidiš, vidiš? Ajoj. Da. I ne znam, moderna je nekako, iako kao što si ti rekao posjeća na Gotija, mene nije nužno podsjetilo na to, ali osjetim da ima nekakve, nešto je tu poznato, što možda ne mora znači da zvuči kao nešto što već postoji, nego jednostavno zvuči kao nešto što se nama sviđa. Jer ako mi počinjemo razmišljati da nas na nešto podsjeća, ne ne mora nužno znači da je kopirano nešto, nego jednostavno odgovara nam. Jer ako smo to već čuli prije, znači da nam se to nešto prije sviđalo. Idemo opet to čuti, baš je dobro. <laughs> To je moja logika iza toga. Pa dobro, ovaj, e, ja mislim da sam ja čak primirisao još jednu pjesmu, ne mogu se točno sjetiti koji dio, ovaj, ali onako nekako previše tih nekakvih mišmešova e, i nekakvih raznih perpetija. Nisu peripetije i raznih peripetija. Uh, sretno sa editiranjem ove riječi. Hvala, potrudit ću se da ovo sve ostane u komadu. Idemo dalje. Bilo kako bilo, sljedeća po redu nam je Leticija i Balkan i pjesma Dajna. Somewhere you and I belong Oh, národná strana rumunjske, ja bih tako rekao, tradicionalna. Tradicionalni prizvuci su bili prisutni i daje nekakve, mm, kako bi to rekao, Doredos vibes, kao prošla godina Moldavija, međutim ne na način da ih kopira, nego jednostavno rekao bih reciklira, ali ne na, ne na način da to zvuči loše, nego nam daje nešto novo uz nekakve podtonove nečega što je već provjereno dobro i to zapravo prikazuju tim nekakvim tonovima. Mislim, nije toliko energična pjesma kao Doredos, da se razumijemo, ali bolje je na način da ja bih barem prosudio da je ova pjevačica ipak malo bolja vokalno, ali što ja znam. Što ti misliš? ma da, sve je zapravo to što si ti rekao stoji i meni se sviđa i, i taj orientalni dio i taj folklorni dio pjesme i puno tu ima aspekata e, žena, e, e, pardon, pjevačica sigurno doprinosi toj izvedbi pjesme, vokalno je definitivno jaka kao što si ti istaknuo, ali cijela ta, i zapravo vjerojatno je to razlog zašto ta pjesma toliko zvuči melodično i harmonično i zbog to, sviđa mi se taj cijeli refren i taj dio sa iti diti diti i hajla hajla hajla i to je <laughs> to. to. je to što smo mi tražili. U biti još imamo jednu pjesmu koja bi nam trebala biti na prvom mjestu, međutim prije nego što ju istaknemo, eh, htjeli bismo samo reći da pjesma koja se zapravo jako puno priča, a to je Laura Bretan i Dear Father, je zbog vrlo niskih ocjena u prvom krugu, mi smo kombinirali malo ocjene da ne ispadne sad da smo samo na temelju novih ocjena, nego na temelju onog što smo prvi put čuli. Na temelju tih ocjena je malo propala, tako da se nije mogla popesti nigdje dalje, iako smo je dali relativno ok ocjene. Priča se o njoj da će pobijediti, pa da samo to istaknemo. Evo, Worthy Mention, međutim, nije nam se dopala iz razloga što pjesma ima, bo, pjesma, pjesma nije ni toliko bitna koliko njezin glas. Njezin glas je jednostavno fantastičan u najmanju ruku pa da da, da se osiguramo ukoliko pobjedi e, Laura Bretan, Dear Father ali do daljnjega idemo mi na naše prvo mjesto a to je Bela Santiago i Army of Love Army of Love ima vrlo snažnu i onako energičnu poruku. Ehm, Bela Santiago je zapravo onako ima, dodaje, to jest ne dodaje, nego zapravo dominira scenom i E, onako ima jako snažan i energičan glas. Mislim da sam dva puta... Jako, jak glas ima, znači stvarno onako impozantno, posebno tamo na kraju kada doslovno pokazuje što može i to ne na onako bezobrazan način kao što se to inače radi, tipa ne znam, ono u onim, e, nisu reality showima, nego onim superstar gdje se traži pobjednik šta već, ne, talent show, ne, ne mogu uopće više, mozak mi više ne funkcionira a, gdje doslovno oni tamo samo bacaju te tono i pokazuju što mogu. Ona to radi vrlo elegantno i nekako u, u, stilu, u, nekako u skladu s pjesmom a <clears throat> uopće nije nametljiva onako nekako sa glasom, nego baš se onako ističe taj glas. Na trenutke moram primijetiti malo je glas ode na nekakve čudne, na nekakve čudne tonove. <laughs> Da, da, hvala. Međutim, prvi put kad smo ju slušali, bila je među prvima koje smo čuli i nekako e, nakon vrlo kratkog vremena mislim da smo odustali od nje, jer moj je jedini zapravo komentar na njenu pjesmu bio da je e, pokazala manje nego što sam očekivao ali zapravo sada kad sam ju vidio uživo, ne, ne znam koji bi bio najbolji izraz da potu, pobijem ono što sam prvi put rekao, dakle stvarno je, stvarno je bila odlična i zaslužila je prolazak u finale, ona je prošla u finale zahvaljujući žiriju, nije se morala uzdati na televoting, ali mislim da je televoting neće biti problem kada do toga dođe. Dobro, vidjet ćemo kako će Rumuniji odlučiti što će oni ovaj, na kraju izabrati. Mi se, nadam da, eh, mi se nadamo da će se naši top 4 naći barem u top 4, eh, da će se zapravo dobro plasirati. A... Ovo je bilo sve za danas, ali ne nužno iz ovaj tjedan. Pohvale, ponude, prijedloge i pokude primamo u komentarima. A do sljedećeg tjedna. Pozdrav! Pozdrav!